Pružena ruka. Dobar dan slušateljima za današnju emisiju Pružena ruka Internet radija Srijem. Razgovarali smo s voditeljicom lokalnog volonterskog centra Teno Manić i Božicom Šomođi. Udruga djece i mladih e, s poteškoćama u razvoju Zvono osnovana je 2003. godine od strane roditelja djece i mladih s poteškoćama u razvoju na području gradova Beliša i Valpova i prigradskih naselja. U današnjoj emisiji Pružena ruka razgovaramo s voditeljicom e, lokalnog volonterskog centra i rehabilitatoricom Tenom Manić, tako? Tako Pozdrav gospođo Anić. E, dobar dan. Kakve su bile prve reakcije koje ste imali pokrenuti udrugu? Što su ljudi očekivali da će uopće udruga biti? E, pa e, evo ja e, moram za početak reći da sam ja zaposlena u Druzi Zvono od 2015. godine, međutim od ranije sam bila uključena kao volonter i uključena sam od samih početaka u radu Druge Zvono s obzirom na to da je moja sestra članica u Druge Zvono također. udruga je krenula 2003. onako sa nekakvim okupljanjem E, sa druženjima više e, roditelja i e, osoba sa teškoćama više u stilu i u smislu podržavanja jednih drugih, traženja prava i savjetovanja međusobnog s ciljem zapravo ostvarivanja različitih prava iz različitih sustava. I tako su zapravo nekako kroz godine potrebe postajale sve veće i veće i onda smo krenuli sa organizacijom različitih aktivnosti Prvo su to bile nekakve radionice glazbene, likovne, informatičke jednom do dva puta tjedno, a onda nakon toga smo krenuli i sa e, svakodnevnim e, popodnevnim programom, a evo unazad nekoliko godina imamo zapravo cjelodnevni program e, za naše članove. Kada smo već kod programa, molim vas recite svakako slušateljima više o vašem klubu Mladi garaža. Klub Mladih garaža je e, zapravo postoji od 2015. godine. E, to je jedan, e, isto jedan u od programa koji razvijamo. On je usmjeren mladima, ne samo mladima bez invaliditeta i bez teškoća, nego svim mladima na području naših gradova. Usko surađujemo i sa drugim klubovima mladih, a zapravo cilj cijelog tog programa kluba mladih je um, osmišljavanje organizacija sadržaja za mlade koji su e, koji nisu baš dostupni u, e, u našem gradu i cilj je potaknuti mlade da oni samostalno sudjeluju u kreiranju sadržaja, tako da mi zapravo ne namećemo e, u tolikoj mjeri neke svoje sadržaje, već potičemo mlade i članove kluba da se oni sami uključe uh, u, u, u, cijeli taj proces osmišljavanja i organizacije aktivnosti. Vizija organizacije Zvono je jedna od vodećih, e, da bude jedna od vodećih organizacija u regiji specijalizirana za područje socijalnog zbrinjavanja i integracije osoba s invaliditetom, za područje socijalnog poduzetništva te je primjer dobre prakse neprofitnog poduzetništva. Smatrate li vi da udruga djeluje u skladu s vašom vizijom koliko biste vi to željeli? E, pa e, udruga Zvono evo možemo reći da sad stvarno već je dosta prepoznatljiva ne samo na ovom našem području Slavonije i Baranje već i na e, nekako na nacionalnoj razini. provodimo velike i brojne stvarno projekte u na područjima kojima se bavimo i mislimo da e, dosta dobro ostvarujemo e, i svoju misiju i viziju i, i ciljeve nekako koje smo si postavili. Naravno uvijek postoji e, mjesta za napredak. Važna nam je suradnja i sa lokalnom zajednicom i sa donositeljima odluka i na lokalnoj i na regionalnoj i državnoj razini, pa onda prema tome nekako bez te suradnje smatramo da, da ni mi ne možemo napredovati ali trudimo se na sve moguće načine da e, postići ciljeve koje smo si postavili. Poticanje društvenih, ekonomskih i političkih promjena s ciljem poboljšanja ekonomskog, socijalnog, obrazovnog, znanstvenog i pravnog statusa marginaliziranih skupina društva vaša emisija. Koliko je javnost uključena u vašu misiju i upoznata s njom i koliko se s njome slažu? E, pa da, naši ciljevi zapravo e, upravo, jesu upravo to da poboljšamo kvalitetu života djece mladih s poteškoćama u razvoju i, e, i kvalitetu života njihovih roditelja i upravo zato želimo utjecati ali, na sustav socijalne skrbi i, i zadovoljiti njihove kulturne, radne i obrazovne potrebe i svakako je, kao što sam već spomenula, nam je tu jako važna suradnja i stvarno imamo dobru suradnju i sa lokalnom i sa regionalnom samoupravom, oni nas potiču u provedbi naših programa. Isto tako i na državnoj razini kroz financiranje različitih projekata imamo, imamo i njihovu podršku. Javnost je uključena u našu e, misiju jer mi se trudimo stvarno biti otvoreni i komunicirati i s medijima i sa javnosti tako da budu upoznati sa E, svim programima koje mi, e, koje mi provodimo i nismo, nismo se usmjerili samo isključivo na osobe s invaliditetom, već u svoje programe uključujemo različite marginalizirane skupine i e, građane koji možda i, i nemaju nekih teškoća, dakle nisu osobe s invaliditetom, ali nam je važno da su svi oni uključeni u naše programe kako bi onda ostvarili i, našu, i naš osnovni cilj, a to je inkluzija osoba s invaliditetom. I upravo zato nekako organiziramo i naše manifestacije koje su baš otvorene za javnost, to su festival bundeva i festival ovih oblika rehabilitacije i zvono, koji su onda još dodatno prilika da se građanstvo upozna sa našim radom vi planirate projekte kao što su mala škola kuhanja, stambena zajednica. Recite nam kako ovi projekti napreduju. E, to su projekti koji su u provedbi. Mala škola kuhanja je e, projekt koji se provodi u suradnji sa udrugom e, kosličari iz Veliša i projekt je se provodi kako je planirano, organizirane su radionice kuhanja i to je zanimljivo stvarno i javnosti i građanima, a stambena zajednica je e, isto projekt koji je u provedbi, udruga Zvono se e, bavi i socijalnom uslugom e, samostalnog stanovanja, pa tako onda za naše e, članove organiziramo e, podršku u samostalnom stanovanju. Trenutno imamo dvije osobe koje žive u našoj stambenoj zajednici i pružamo im podršku u njihovom samostaljivanju u svakodnevnom životu. Javni rad za osobe s invaliditetom priključi se i pomozi, kao i pomozi sebi i drugima to su hvala vrijedni projekti vaše udruge. Pohvalite nam se svakako, recite slušateljima više o ovom projektu. Ovim e, tako, tako je, to su javni radovi za osobe s invaliditetom. Mi kao organizacija koja brine za osobe s invaliditetom smatramo da je važno da, da im pružimo priliku za zapošljavanje kada god e, smo to u mogućnosti. Evo javni radovi su e, stvarno dobra prilika bili ne samo za nas već i za druge poslodavce koji nisu dobro upoznati sa tim kako dobri radnici osobe sa invaliditetom mogu biti. E, to je znači bila dobra prilika da se e, i oni e, upoznaju, da dobiju poticaj i da zapravo evo, kroz praktično iskustvo nauče i da osobe s invaliditetom mogu biti dobri radnici. Mi evo trudimo se svaki puta kad god možemo zaposliti nekoga s invaliditetom i dati joj priliku da se zaposli i da se barem djelomično samostali. Recite što je to šalji dalje? Šalje dalje je projekt koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. To je projekt koji je započeo prvog e, kolovoza 2017. godine i traje 24 mjeseca. Eh, partneri na projektu su nam udruga Jaglac iz eh, Orahovica, udruga Slat iz Osijeka, srednja škola eh, Stjepan Ivšić Orahovica, srednja škola Marka Marulića Slatina i grad Belišće. Projekt je usmjeren razvoju volonterstva na području tri slavonske županije, a poseban naglasak stavljamo na inkluzivno volontiranje. Kako napreduje projekt Pomoćnici u nastavi? Imate li dovoljno sudionika i zainteresirani za ovaj projekt? E, pomoćnici u nastavi su isto jedan od projekta koje provodimo sad već dugi niz godina e, i to u suradnji sa Županijom i sa gradom Belišće i sa osnovnim školama i sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. E, trenutno imamo 16 pomoćnika u nastavi za isto toliko učenika. i uvijek, uvijek postoji velika potreba i za osiguranjem pomoćnika u nastavi, a sada već imamo i dovoljan broj educiranih pomoćnika koje onda E, zapošljavamo kao podršku učenicima. To je također jedan od e, oblika podrške koju, koju nudimo i našim članovima i, i djeci sa e, teškoćama u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja kako bi im taj cijeli proces obrazovanja bio što bezbolniji i što kvalitetniji te kako bi što ravnopravnije mogli zapravo sudjelovati u, nastavi. A kada smo već kod obrazovanja, kako napreduje projekt pomoćnici u nastavi o kojem se mnogo pričalo ovih dana, imate li dovoljno sudionika? E, što se tiče ovog projekta koji trenutno provodimo, imamo e, dovoljno, e, sada imamo asistenata, evo kažem, u nastavi 16, međutim svakako da uvijek postoji još djece koja nažalost nisu dobila mogućnost podrške asistenta u nastavi, ali nadamo se da će se to budućih godina promijeniti. Što je to točno projekt Puzle? Projekt e, Puzzle je projekt koji je e, završio, nakon njega je išao još projekt Puzzle Plus, to je projekt lokalnog volonterskog centra e, koji je financiran Ministarstvo za obitelj mlade i demografiju i projekt je dakle završio, mi smo ga provodili nekoliko godina za redom i također je usmjeren razvoj volonterstva na području naše lokalne zajednice, gradova Beli Žalpovo kroz e, lokalni volonterski centar mi pružamo podršku i drugim organizatorima volontiranja u provedbi i osmišljavanju kvalitetnih volonterskih programa. A isto tako provodimo edukacije za građane o volontiranju te edukacije u osnove, to jest uvodu management volontera za organizacije koje uključuju svoj rad volontere. Imate li dovoljan broj volontera kada već o njima pričamo? E, pa imamo mi u druzi zvona, imamo e, oko 40 volontera koji e, tijekom godine volontiraju, neki neki jednokratno, neki redovito i kontinuirano, a u našoj bazi podataka lokalnog volonterskog centra imamo preko 170 volontera koje onda spajamo i sa drugim organizacijama. Koliko je stanova brojite osim volontera u udruzi Zvono? U udruzi zvono imamo oko 70 članova. S kojim ustanovama i institucijama surađujete? Osim e, spomenutih, pa naravno. Surađujemo stvarno sa ono, velikim brojem i udruga i organizacija civilnog društva sa javnim ustanovama, sa školama na našem području, sa gradovima, sa županijama, e, sa udrugama koje se bave sličnim područjem, ali i sa drugim klubovima mladih, sa volonterskim centrima e, na području ne samo Osječko-Baranjske županije, već i na području zapravo cijele Hrvatske slušatelja bi moglo zanimati eh, i projekti kao što su Stepini i Citadela. Recite nam nešto više o ovim projektima. E, tako je, Stepin je projekt koji je također završio. on je bio usmjeren na zapošljavanje uz podršku osoba s invaliditetom. tu smo imali e, jedan zapravo eksperimentalni program gdje su osobe s invaliditetom učile se poslu e, na radnom mjestu uz pomoć radnih asistenata nositelj ovog projekta je e, bila jedna organizacija iz Njemačke i Stuttgarta koji su radili edukaciju radnih asistenata, a mi smo bili partneri i kod nas se provodio projekt. A e, Citadela je naš kamp za zapošljavanje osoba e, sa invaliditetom koji je zapravo krenuo s radom 2010. godine i on nastavlja se i danas. Imamo polje začinskog i ljekovitog bilja o kojem brinu naši članovi, veliki povrtnjak i svo povrće i sve što se proizvodi se koristi u našem svakodnevnom radu i e, za život e, stambene zajednice. Koja još ostvarenja vaše udruge s ponosom nosi ovih godina da biste ih voljeli spomenuti? Pa evo, mi smo stvarno ponosni na naš e, inkluzivni volonterski program i na referalni centar koji djeluje već nekoliko godina na podršku koju pružamo i roditeljima i našim e, članovima. Imamo velik broj osobnih asistenata i asistenata u nastavi. E, bavimo se različitim e, poslovima, a sve kako bi ostvarili kvalitetu življenja osoba s invaliditetom. Koliko ste vi zadovoljni s obzirom da ste u kontaktu s osobama koje imaju invaliditet sa zdravstvenom pomoći koja im je pružena? Pa sustav dosta, e, sustav dosta e, često e, ne može pružiti dovoljno, dovoljno podrške osobama sa invaliditetom koja im je potrebna i onda vrlo često moraju pronalaziti neke druge načine pa onda evo tu udruge uskaču kao netko tko rješava neke probleme koje možda sustav zdravstveni, socijalni i obrazovni ne može riješiti. Svakako da dobrom suradnjom možemo postići puno E, ali evo i osobe s invaliditetom, vjerojatno i njihovi roditelji će vam reći da bi možda mogli u nekim segmentima imati i e, bolju podršku sustava. A što se tiče pravne podrške, da li je imaju? E, pa čini mi se da je možda ta pravna podrška možda i najslabije zastupljena. Mi se trudimo svojim članovima pomoći koliko god je to u našoj mogućnosti i koliko god imamo ovaj, mogućnost za zapošljavanje pravnika i slično. Međutim, e, dosta im je teško ponekad e, doći uopće do saznanja koja su e, njihova prava i kome se oni sve mogu obratiti kako bi sva prava ostvarili. Da li biste voljeli spomenuti možda neka imena osoba koje su vam pomagale koje su bile u udruzi? u smislu donatora ili? Da, ili donatora ili nekoga koji ostavio dojam na vas. Pa evo sad e, mislim da, da ne bi nekog zaboravila, stvarno e, ovoga, ne bi sad ništa ono pojedinačno, međutim stvarno imamo velik broj i e, prijatelja i volontera i donatora koji nam svih ovih godina pomažu u, radu i koji nas podržavaju i pomažu nam ne samo financijski nego i svojim radom, znanjima, vještinama, tako da evo bez njih, bez njih ne bismo bili tu gdje jesmo. Imate li neku poruku za kraj za naše slušatelje? Pa evo, drago mi je što ste nas e, pozvali u vašu emisiju što ste nam evo, dali priliku da e, i drugi čuju nešto o nama. Mi smo e, uvijek na raspolaganju i spremni smo za suradnju i evo, nadamo se da ste kroz ovaj intervju barem, stekli barem djelomično dojam o tome s čim se sve bavimo, a ako nekog nešto zanima više uvijek nam se može obratiti. Hvala vama puno, gospođo Anić, na vašem vremenu. U ime slušatelja Pružene ruke i lijep pozdrav. Hvala vama, pozdrav. Za emisiju Pružena ruka razgovarali smo s gospođom Božicom Šomođi koja nam je odgovorila na par pitanja o udruzi. E, opišite slušateljima za početak e, kako izgleda život obitelji koja ima člana s nekim invaliditetom u Hrvatskoj. Ispričajte na vašu priču za početak. Dakle, ja sam Božica Šomođi i dugi godina, dugi broj godina, odnosno 21.10.61. kad se rodila moja sestra Nevenka kao zdrava djevojčica i nakon eksperimentalnog prvog cijepljenja u njezinoj dobi od 6 mjeseci protiv dječje paralize ona je dobila visoku temperaturu koja je doslovce spržila centre u mozgu i tako je Nevenka ostala potpuno gluha i nijema i na nivou jednoj i polgodišnjeg djeteta. I da dakle, kako tada bez ikakvog iskustva roditelji bez savjeta liječnika i bilo koje stručne pomoći, nije preostalo drugo jel, nego odlaziti u Zagreb na preporuku liječnika na sve moguće pretrage, a iskreno bez ikakvog uspjeha, osim što je još uslijed svih tih silnih eksperimenata e, dobila strahove intenziteta do imbecilnosti. Dakle, sve što su tada liječnici rekli da je nastala e, trajna šteta na mozgu i to najvišeg stupnja, tako da ne postoji mogućnost bilo kakvog školovanja ili učenja, čak ni znakovnog jezika. I tada nitko naravno za to nije niti odgovarao i evo sada je ona već 56 godina i kako su naši roditelji umrli, e, već 13 godina je majka, a evo 4 godine otac umro i tako da ona živi sa mnom i uključena je u rad udruge Zvono. To je strašno je čuti kad je zapravo nečija tuđa krivnja, nije se tako rodila i to nije trebalo biti tako nažalost. da li još uvijek osjećate ljutnju ili ste već prevazišli, to jeste li oprostili doktorima na greški? Da, ovo je jako dobro pitanje. E, zahvaljujući roditeljima i tati i mami koji su nakon isplakanih suza, kad se to sve odigralo, e, donijeli jedan, jednu odluku, jedan stav da, da će doista, kako ste i vi rekli, oprostiti od srca i krenuti dalje u život, da će to prihvatiti. E, svakako bilo je tu razmišljanja kada bi se to dijete rodilo takvo, onda bi lakše rekli tako nam je Bog dao, odlučio je tako on i onda idemo kroz život dalje. Međutim, doista je teško kada drugi sudjeluje i za cijeli život ti upropasti dijete. Ali evo kažem, zahvaljujući ovom dobrom primjeru svojih roditelja, tom čvrstom stavu, da nikada kasnije u životu nisam čula da su postavljali pitanje zašto Bože ili zašto su to liječnici baš njoj učinili, nego jednostavno su onda i nas e, E, ostale i drugu sestru i mene učili tome da prihvaćamo to i da nju vrednujemo jednako, da je jednako vrijedna i dragocjena kao i naši životi i da nema razlike u našem ophođenju bez obzira na njezin invaliditet. Tu nam se otvorila evo mogućnost da doslovce, e, da tako kažem, uzrast samo u jednoj u jednom većoj spoznaji e, vrijednosti tih osoba, da vidimo njihove mogućnosti bez obzira što netko ne čuje, ne vidi, ne hoda bilo tko, da možeš prepoznavati potrebe drugih oko sebe. Kako je okolina gledala na invalidnost vaše sestre? Postoje li stigme u našem društvu i koje su to? Dakle, kako su naš, čak i naša rodbina i okolina znali da je to dijete bilo zdravo, da je ona E, i prve slogove izgovarala i da je čula, onda je u toj najbližoj okolini bilo izuzetno dobro prihvaćeno. Međutim, nitko nije, e, nije postala nikakva stručna služba koja bi nas posavjetovala ili dala naputak kako, kuda, što dalje, što se može učiniti s tim djetetom. Tako da e, u to vrijeme onda majka morala dati otkaz u školi, a otac je sam radio i preuzeo onda jel da brigu o svemu drugome. A što se tiče stigmatiziranja, više smo to doživjeli kada smo mi krenuli u školu i kada smo onako isticali u razgovorima da imamo sestru, koga imamo obitelj, onda djeca ili okolina koja nije nas poznavala do tada, koja se uključila u dio našeg života u tom školovanju, tada je nastupio jedan taj period. Međutim, e, ponavljam, uz veliku mudrost i podršku roditelja i učenje, mi smo to doista prevazilazili na jedan način Eh, apsolutno hrabro i ponosno što imamo takvu sestru. Tako jedino i možemo i nema razloga da ne budemo ponosni na takvu osobu, na svoju borbu i svoje pobjede što je preživjela toliko dugo. Eh, da. Sami sebi možemo pomoći pa tako i s tim predrasudama u društvu, pa kako ih možemo doskočiti po vama, kako biste savjetovali slušateljima, kako da reagiraju ako sretnu osobu s invaliditetom, koje su to predrasude nepotrebne, radilo se to o invalidnosti ili ovako Da, da. Da, evo vidite, sada Nevenka ima već 56 godina i kroz moj život, ja sam samo godinu dana od nje mlađa i kada cijeli život odrastate, kada to prolazite zajedno, onda doista vidite tu jednu, jedan pomak u tim odnosima, u izražavanju stavova, mišljenja, a sada, hvala ti Bože, živimo u vremenu kada evo kao i vi što radite ovu emisiju, tako i mnoge druge emisije pridonose tome da se o tome može otvoreno razgovarati, da ih se ne mora više skrivati jer ja znam kako i radim u takvoj udruzi, znam za mnogu djecu koja su još uvijek u četiri zida koje roditelji ne žele prikazati vani drugima jer ih se stide ili što su oni obilježeni kao da su kao da su oni nešto skrivili, razumijete? Nažalost niste jedini s tom situacijom. Da. to da. Da, ali e, kao što ste i vi rekli ne radi se tu samo o osobama s poteškoćama nego čak i druge marginalizirane skupine društva jednako ih se stigmatizira i ponaše prema njima no ovo je e, dobar primjer da se javno o tome govori što više da se njihov život prikaže ili ovo što mene jako veseli osobno mogućnost sudjelovanja u udrugama koje imaju doista razvijen jedan prekrasan razvijen program u kojem mogu sudjelovati. To je najbolje što možemo. Da. Evo, predivan uvod u moje iduće eh, pitanje. Recite nam o tome razlogu zašto da osoba ne sjedi u četiri zida, što se to korisno može dobiti boravkom u udruzi kao što je zvono, kako vaša sestra provodi vrijeme u udruzi i čime se oni tamo sve bave? Da, evo reklo bi se e, kako ona ništa ne čuje i ne može govoriti da možda bolje za nju da sjedi doma, ona tak ništa to ne kuži. Međutim, e, ja nemam takav stav i mišljenje, ja što se osobno mene tiče u što više aktivnosti gdje god sudjelovala, gdje god ju se moglo uključiti. Udruga Zvono je jedan prekrasan primjer upravo po tome da tu sa svi članovi koji mogu, koji dolaze u redovni program, koji su uključeni, recimo prije podne od 8 do 12 postoji radno-okupacijska radionica, tu je obilje mogućnosti razvijanja za te mlade i fine motorike i spoznaja kroz e, rad sa biljkama recimo u odnosu sa drugim osobama, drugim mladim ljudima, e, mogućnost rada u glini što je toliko fenomenalno terapijski, kalački stanovi na kojima oni nešto mogu, nije bitan čak ni samo onaj proizvod na kraju, makar kroz određeni nivo e, rada sa njima pokazuje se čak i napredak. E, recimo poslije podne je mogućnost boravka za korisnike kroz različita društvena druženja gdje e, također rade na vježbanju ostalih socijalnih vještina kroz školu samostalnog stanovanja, recimo brige o sebi, uporaba tehnologije, e, treniranje raznih matematičkih, komunikacijskih vještina, muzikoterapijskih metoda, likovnih radionica i puno, puno drugih kreativnih radionica gdje vi vidimo da oni s onim malim svojim doprinosom što mogu, koliko to njima doprinosi da liječi njihovu dušu, da iznutra oni pokažu onu veselost i onu radost, one istinske vrednote koje su možda čak e, današnje vrijeme kod djeca i zanemarena ili potisnuta, a kod njih je ono iskonsko najvrijednije ta ljubav, ta pažnja, vaš pogled, e, pružena ruka, jedna lijepa riječ oni to toliko znaju cijeniti i doživljavaju na jednom većem nivou i to je jako, jako korisno i dragocjeno. Znači svakako se može bez obzira na sve vidjeti neki napredak na to osobi koliko tako ona ima svoje želje i također za postignuće. Tako je, upravo to. Što se tiče školovanja, kako je to bilo situacija s vašom sestrom? Sa Nevenkom je tako bilo što su liječnici e, kada su napravili svu tu kategorizaciju i pregleda onda su rekli da za nju nažalost ne postoji mogućnost daljnjeg školovanja niti bilo kakav oblik opismenjavanja jer je njezin e, mozak ostao na nivou jedno i pogodišnjeg djeteta i da jednostavno Čak su ono vrijeme predlagali jedan jedini zavod koji je u Jugoslaviji postojao, Hadžići, negdje kod Sarajeva, da bi se roditelji mogli jedino evo na taj način da bi im se pomoglo da, da se tamo dijete ostavi, ali evo kao morate znati da to je ustanova gdje djeca ipak i brže umiru, ali ih se doslovce morate odreći kao da nisu vaše, što naravno roditelji nikada nisu ni, ni pomišljali ni u jednom trenutku, tako da rekoh uhvatili se u koštac sa životnom situacijom koja je pred njih došla i hrabro su išli dalje. Tako da recimo ja sada kada vidim koliko Nevenka e, jedino kroz pogled nešto može doživjeti i shvatiti. Izuzetno voli raditi te kreativne stvari, bilo da je rezanje, ljepljenje, e, bilo da je tkanje. Istina da to nema ono, ono savršenosti, ali za mene to ima najljepšu vrednotu i najveću vrijednost jer je ona dala ono iz srca što je mogla i vidim koliko to nju veseli ta mogućnost da ispraksira se u nečemu, da je sva sretna i ponosna, po licu se vidi koliko to njoj znači osobno. Ipak obitelj najbolje zna. Tako je. Kako, kako budućnost očekujete za vašu sestru? Gledajte, evo sada ona živi sa mnom u mojoj obitelji, mi smo zahvalni Bogu evo za e, sve mogućnosti koje su nam pružene od udruge do drugih e, aktivnosti recimo ako ja negdje moram na putovanja ili edukacije gdje god idem mogu ju voditi sa sobom uključena je sa mnom u rad kada tijekom ljetnih praznika radim sa djecom na dječjim kampovima također nju vodim za nju je to jedno novo iskustvo i u svemu sudjeluje, ne izoliram ju ni iz čega, osim evo ako negdje bi trebalo ići na daleki put u neku zemlju, onda se doslovce ja toga odričem radosno i s cijelim srcem zato da budem bliže njoj i da ako se nešto pokaže potreba da sam tu. A koju budućnost vidim, evo jednostavno idem iz dana u dan, šta dragi Bog odluči, tako će biti. Dobro, krenemo se sadašnjosti malo. E, što se tiče današnjeg vremena i načina rehabilitacije koje su na raspolaganju mhm. u Hrvatskoj jednoj osobi s invaliditetom, koliko ste tu zadovoljni sa zdravstvom danas općenito? Da, pa evo e, kako ja i radim s osobama s poteškoćama, ja mogu nešto reći sa tog aspekta, iako e, postoji postoji danas puno više mogućnosti za fizikalne terapijske radionice uz različite terapeute, pa recimo postoji sve više školovanih edukatora, um, što smo ih zvali rehabilitacije, jel da, logopeda i mnogo toga. To je doista jako dragocjeno i vrijedno, no ipak iz iskustva vidim da je nedostatan broj tih recimo terapija koje mladi dobiju godišnje ako odlaze na rehabilitacije i što još uh, dosta dugo se čeka na, na, na red da dođu. A što se tiče pravnog dijela, koliko je tu dobro, dobro riješena situacija za osobu s invaliditetom? Pa e, kako vidim iz dana u dan se uvijek stvari rješavaju na, i usklađuju na boljitak. Sada mogu se upravo svrnuti na sve te godine unazad kada nisu bila nikakva prava niti nikakva stručna služba, sada se doista sve više E, potiče i razgovara o tome i donose prava i mogućnosti koje ta djeca ili mladi mogu ostvariti ili roditelji na temelju njihovih invalidnosti. Tako da e, ja pozdravljam sve što se radi e, da ide za bolje naprijed. Rećemo mi da nade puno ima, ali ima li mjesto za promjene negdje ipak za poboljšanja? Da, pa gledajte, i svaki mali korak je poboljšanje, svaki mali korak, što god se napravi, što god um, se ishodi bilo koji zakon da se donese koji je na strani. Pogledajte ove majke koje su, kao recimo je mama koja je dala otkaz da bi bila uz takvo dijete, a sada majke mogu ostvariti taj status majke njegovateljice. I evo samo recite nam još neki događaj unutar, unutar udruge da vam je ostao u lijepom sjećanju Gledajte, svaki novi dan je toliko pun izazova i pun radosti i mogućnosti za nešto novo steći. Dakle, svaki novi dan je dragocjen i vrijedan. Imate li savjet za slušatelje za kraj koji su u sličnoj situaciji kao vi? Dakle, iz osobnog iskustva e, u trenutku kada čovjek e, prihvati ono što Bog stavi na tvoj put sa zahvalnošću, tada se perspektiva mijenja tada dolaze one lijepe pozitivne misli i stvari, onda čovjek počinje djelovati u pozitivnome i to je jedini način da onda odagnamo i tugu i depresiju i sve, nego zaista onda hrabro idemo iz dana u dan naprijed. Gospođo Šumođi, hvala vam puno na vašem vremenu što ste odvojili da nam kažete par riječi o ovoj situaciji i o vašoj sestri.